Сура Аль-Араф. Ограды. бисмиллахир рахманир Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф лам мим сад. Алиф Лам, Мим, Сад. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين Тебе не спослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы ты увещевал им и наставлял верующих. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Следуйте за тем, что не спослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون Сколько же селений мы погубили? Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين А когда наше наказание поражало их, они лишь говорили, воистину, мы были несправедливы. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Мы непременно спросим тех, кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Мы непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Те же, чья чаша весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к нашим знамениям. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность! ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом мы сказали ангелам, «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Он сказал, что помешало тебе пасть ниц, когда я приказал тебе? Он сказал, «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины». قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Он сказал, «Не извергнись отсюда, негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты один из униженных». قال أنظرني إلى يوم يبعثون Он сказал, «Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». قال إنك من المنظرين Он сказал, «Воистину ты один из тех, кому предоставлена отсрочка». قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم Он сказал, «За то, что ты совратил меня, я непременно засяду против них на твоем прямом пути». ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Он сказал, «Изыди отсюда презренным и отверженным. А если кто из них последует за тобой, то я заполню гиенну всеми вами». ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين «О, Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте где или когда пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь беззаконниками». فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им, «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Он поклялся им, «Воистину, я для вас искренний доброжелатель». فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Он не звел их, вывел из рая или воодушевил на грех обманом. И когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним. «Разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас явный враг?» قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Они сказали, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Он сказал, «Не извергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время». قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Он сказал, на ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из нее будете выведены. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون «О сыны Адама! Мы не спаслали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения, Однако одеяние из богобоязненности лучше. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание. «Я бани Адама, ла яфтинаннакум аш-шайтану, кама ахраджа абавайкум минал джаннати янзи'у анхума либасахума, лиюрияхума сауатихима». إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون О сыны Адама! Не позволяйте сатане совратить вас, подобно тому, как он вывел из рая ваших родителей – он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Воистину, мы сделали дьяволом покровителями и помощниками тех, которые не веруют». واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون Когда они совершают мерзость, они говорят, «Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи, Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете? قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون Скажи, мой Господь велел поступать справедливо. Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним веру. Он сотворил вас изначально, и также вы будете возвращены. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал заблуждение. Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что следует прямым путем. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети.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 Скажи, в мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в день воскресения они будут предназначены исключительно для них. Так мы разъясняем знамения людям знающим. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не неспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون О сыны Адама! Если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам мои аяты, то всякий, кто станет богобоязненным и исправит свои деяния, не познает страха и не будет опечален. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون А те, которые отвергнут мои аяты и превознесутся над ними, станут обитателями огня и пребудут там вечно. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считают ложью его знамения? Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы упокоить их, они скажут, «Где те, к кому вы взывали вместо Аллаха?» Они скажут, «Они бросили нас». Они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون Он скажет, войдите в ад вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых «Господь наш, это они ввели нас в заблуждение, удвой же их мучения в огне». Он скажет «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого». وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Тогда первые из них скажут последним, «Вы не были лучше нас, посему вкусите наказание за то, что вы приобретали». إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Их ложа будут из гиены, а над ними будут покрывала. Так мы воздаем беззаконникам. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей.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 Они скажут «Хвала Аллаху, который привел нас к этому». Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной. Им будет возвещено «Вот рай, который вы унаследовали за то, что совершали». ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Обитатели рая воззовут к обитателям огня. Мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом было истиной. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом было истиной? Они скажут «да». Тогда глашатай возвестит среди них «да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками» الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не веровали в последнюю жизнь. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитателям рая «Мир вам!» Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут «Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми». ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут, «Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие». أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Разве это не те, которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано, войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Обитатели огня вас зовут к обитателям рая. Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах.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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Мы преподнесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества? В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению, прежде скажут, «Посланники нашего Господа приходили с истиной. Найдутся ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? И не вернут ли нас обратно, чтобы мы совершили не то, что совершили прежде?» они потеряли самих себя и покинуло их то, что они измышляли. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны его воле. Несомненно, он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين Взывайте Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ۖ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помянете назидание. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم Мы послали Нуха к его народу, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день». قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين Знатные люди из его народа сказали, «Мы видим, что ты находишься в очевидном заблуждении». قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين Он сказал, «О мой народ, я не заблуждаюсь, напротив, я посланник Господа миров». أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Я сообщаю вам послание моего Господа и даю вам искренние советы. Я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он мог предостеречь вас, и чтобы вы стали богобоязнены? Быть может, тогда вы будете помилованы. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, «Мы видим, что ты глупец и считаем тебя одним из лжецов». قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين Он сказал, «О мой народ, я не являюсь глупцом, а являюсь посланником Господа миров. Я доношу до вас послание от вашего Господа, и я для вас надежный и добрый советчик. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он мог предостеречь вас? Помните о том, как он сделал вас преемниками народа Нуха и сделал вас еще более рослыми. Помните о милостях Аллаха. Быть может, вы преуспеете. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Они сказали, «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Не спошли нам то, чем ты угрожаешь, или что ты обещаешь, если ты говоришь правду?» قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في بأسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن معكم من المنتظرين Он сказал, «Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах мне не спосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами». فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Мы спасли его и тех, кто был с ним, по своей милости, и искоренили тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими.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 Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас, Позвольте ей поститься на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Помните о том, как Он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните о милостях Аллаха и не творите на земле зла, распространяя нечестие. قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб, «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали, «Мы веруем в то, с чем он послан». قال كافرون Те, которые превозносились, сказали, «А мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы». فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Они подрезали верблюдицы поджилки, превознеслись над повелением своего Господа и сказали, «О, Салих, не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Он отвернулся от них и сказал, «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра». ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Мы отправили Лута, и он сказал своему народу, «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы являетесь народом преступным». وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون В ответ его народ лишь сказал, «Прогоните их из вашего селения. Воистину эти люди хотят очиститься». Мы спасли его и его семью, кроме его жены, которая оказалась в числе оставшихся позади. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Мы пролили на них дождь. Посмотри же, каким был конец грешников. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Наполняйте же меру и весы сполна, не придерживайте имущество людей и не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок. Так лучше для вас, если только вы являетесь верующими». ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Не садитесь на дорогах, угрожая и сбивая с пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и пытаясь исказить Его. Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число. Посмотри же, каким был конец злодеев. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Если одна часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а другая не уверовала, то потерпите, пока Аллах не рассудит между нами, ибо Он наилучший из судей. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали, «О, Шуэйб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой из нашего города, или же ты вернешься в нашу религию». Шуэйб сказал, «Даже если это ненавистно нам, قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию, после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь. Наш Господь объемлет знанием всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш, рассуди между нами и нашим народом поистине, ведь Ты — наилучший из судей. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, «Если вы последуете за Шуэйбом, то непременно окажетесь в числе потерпевших урон». فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Те, которые сочли Шуэйба лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуэйба лжецом, оказались потерпевшими убыток. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين Он отвернулся от них и сказал, «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون В какое бы селение мы ни отправляли пророка, мы непременно подвергали его жителей невзгодам и напастям, дабы они стали смиренны. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили, наших отцов также касались невзгоды и радости. Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца и они не способны слышать. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Мы рассказываем тебе повествование об этих селениях. Их посланники приходили к ним с ясными знамениями. Однако они не хотели уверовать в то, что они сочли ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Большинство из них мы не нашли верными завету. Воистину, мы нашли большинство из них нечестивцами. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين После них мы отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, но они поступили с ними несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين Муса сказал, «О фараон, я посланник от Господа миров». حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я принес вам ясное знамение от вашего Господа. Пошли же со мной, сынов Исраила. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Он сказал, если ты принес знамение, то покажи его, если ты говоришь правду. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Затем он вытащил руку, и она стала белой для смотрящих. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Знать из народа фараона сказала, воистину он знающий колдун. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون Он хочет вывести вас из вашей страны. Что же вы посоветуете? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين Они сказали, повремени с ним и его братом, и разошли по городам сборщиков. يأتوك بكل ساحر عليم то нам полагается вознаграждение. Он сказал, да, вы станете одними из приближенных. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين Они сказали, о Муса, либо ты бросишь, либо бросим мы. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Он сказал, бросайте. Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون мы внушили Мусе «брось свой посох». И вот она, змея, стала заглатывать то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين Они были повержены там и вернулись бесславными. وألقي السحرة ساجدين И тогда колдуны пали ниц. قالوا آمنا برب العالمين Они сказали, мы уверовали в Господа миров, رب موسى وهارون Господа Мусы и Харуна. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون Фараон сказал, вы уверовали в него без моего дозволения? Воистину, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Они сказали, воистину мы возвращаемся к нашему Господу. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, не спошли нам терпение и упокой нас с мусульманами. وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون Знатные люди из народа фараона сказали, «Неужели ты позволишь Мусе и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» Он сказал, «Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними». قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين Муса сказал своему народу, «Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным». قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون Они сказали, Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам». Он сказал, «Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать. Мы поразили род фараона засушливыми годами и неурожаем плодов, дабы они помянули назидание. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Когда их постигало добро, они говорили «это для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين Они сказали, какие бы знамения ты ни показывал, чтобы околдовать нас ими, мы не поверим тебе. فأرسلنا عليهم والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились, они были народом грешным. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Когда наказание поразило их, они сказали, «О Муса, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила». فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание.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 Сбылось прекрасное слово Твоего Господа о сынах Израиля, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Мы переправили сынов Исраила, Израиля, через море, и они прибыли к народу, который был предан своим идолам. Они сказали, «О Муса, Моисей, сделай нам божество такое же, как у них». Он сказал, «Воистину, вы невежественные люди». إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون У этих людей погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что они совершают. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Он сказал, «Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над мирами?» وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Вот мы спасли вас от рода фараона.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 Муса сказал своему брату Харуну, «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал, «Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя». Он сказал, «Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь меня. Когда же Господь его явил себя горе, он превратил ее в прах, и Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал, «Причист ты, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих». قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Он сказал, «О Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقين Мы написали для него на скрижалях назидание обо всякой вещи и разъяснение всего сущего. Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам обитель нечестивцев. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Деяния тех, которые сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, окажутся тщетными. Разве им не воздастся только за то, что они совершали? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему, они были несправедливы. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в заблуждение, они сказали, «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневался и опечалился. Он сказал, «Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа?» Он бросил скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот сказал, «О, сын моей матери, воистину люди сочли меня слабым и готовы были убить меня, не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям. Он сказал, «Господи, прости меня и моего брата, и введи нас в свою милость, ибо Ты милосерднейший из милосердных». إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين На тех, которые стали поклоняться Тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم А если кто совершил злодеяние, а затем раскаялся и уверовал, то ведь твой Господь после всего этого прощающий, милосердный. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Муса отобрал из своего народа семьдесят мужей для назначенного нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он сказал, «Господи, если бы ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас?» Воистину, это является всего лишь твоим искушением, посредством которого ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь.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 Он сказал, «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون которые последуют за посланником, неграмотным, не умеющим читать и писать, пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в Него, станут почитать Его, окажут Ему поддержку и последуют за неспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют.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 Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и умершвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного, не умеющего читать и писать пророка, который уверовал в Аллаха и его слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем». ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Среди народа Мусы есть люди, которые ведут путем истины и устанавливают справедливость. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون Мы разделили их на двенадцать колен народов. Когда же его народ попросил его напоить их, мы внушили Мусе, ударь своим посохом по камню. И из него забило двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками, и не спаслали им манну и перепелов. Вкушайте благо, которыми мы наделили вас». Они не были несправедливы по отношению к нам, они поступали несправедливо по отношению к себе. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Вот им было сказано, Поселитесь в этом городе и ешьте там, где пожелаете. Скажите «прости нас» и войдите во врата, поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим, и мы не спаслали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون Вот некоторые из них сказали – Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям? Они сказали, чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся? ما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво.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 Воистину, твой Господь скор в наказании, воистину Он прощающий, милосердный. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть праведные и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом.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 Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Вот мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь того, что мы даровали вам, и помните то, что содержится в нем. Быть может, вы устрашитесь. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя.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 Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Так мы разъясняем знамения. Быть может, они вернутся на прямой путь. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории – быть может, они призадумаются. Скверна притча тех, которые считают ложью наши знамения и поступают несправедливо по отношению к себе – من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет прямым путем. А кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Мы сотворили для гиены много джинов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون У Аллаха самые прекрасные имена – посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Среди наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость. А тех, которые считают ложью наши знамения, мы завлечем так, что они даже не узнают этого. «Я дам им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима». «Авалям ятафаккару, ма бисахибихим мин джинна, ин хуа илля надирум мубин». Неужели они не размышляют? Их товарищ — не является бесноватым. Он никто иной, как разъясняющий и предостерегающий увещеватель. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Неужели они не вглядываются в Царствие Небес и Земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Он бросает их скитаться вслепую в их собственном беззаконии.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 Когда он наступит? Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей — не знает этого.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 Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем возвали к Аллаху, своему Господу. Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, чем он их одарил. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Если вы призовете их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно, будете вы их призывать или будете молчать. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين Те, кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи, призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Воистину, моим покровителем является Аллах, который не спаслал Писание. Он покровительствует праведникам. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون А те, к кому вы взываете вместо него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم А если сатана станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, он ведь слышащий, знающий. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от сатаны, то они поминают назидание и прозревают. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون А в своих братьях они, дьяволы, усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Если ты не явишь им знамения, они скажут, почему ты не выбрал, не показал его. Скажи, я следую только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа. Это очевидное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и не громко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд. عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему, славословят Ему и падают перед Ним ниц.